Loçkam, selam. Sana söylediğim şarkılarımdan bir diğeri bu. Doğum gününde sana bunu da hediye etmek istiyorum. Hatırlıyor musun senin söylediğin şey şarkısı? Hmm. Neden aklıma gelmedi ya? Allah kahretsin. Bir tane çocuk şarkısı vardı ya seni söyledin. O kadar güzel söylemiştin ki onu söylediğin anda. Ve karşımda böyle sanki yaramaz küçük bir çocuk oturuyordu. Onu dinliyormuşum gibi hissediyordum. Rengarenk çiçekler sen de gel hadi hep beraber oynayalım mı? İşte bu şarkının bende uyandırdığı hissi hissin bir benzerini bence bu şarkı da sende uyandırıyor. The Show Son 2 3 4 I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze. Love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried. And I don't know why. Slow it down. Make it stop. Or else my heart is going to pop. Cause it's too much. It's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze, a love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I'll try it. And I don't know why I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down, I know. I got to let it go. Just enjoy the show. The sun is hot in the sky, just like the giant spotlights. The people follow the signs and synchronizing time. It's a joke nobody knows. They got their ticket to the show. Yeah, I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze. Hello is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried. And I don't know why I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down, I know. I got to let it go. Just enjoy the show. Da di ram, da da di ram. Just enjoy the show. Darariram, darariram. Just enjoy the show. Ben söylerken de çok iyi söylemiyorum belki ama söylerken eğlendim. Umarım sen de dinlerken de eğlenirsin Loçkom. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki bu dünyada senin gibi birisinin var olduğunu biliyorum. Senin gibi birisini tanıdım. Seni tanıdım. Öyle güzel geldin ki kollarıma. Nasıl her şey için sağ olun aşkım. Her şey için çok teşekkür ediyorum sana. Bambaşkasın, bambaşka birisin. Beni çok güçlü hissettirdin. Sana hep layık olmaya çalıştım. Hmm, hak ettiğini vermeye çalıştım. Hak ettiğini vermeye çalıştım ama yine de istediğim kadar veremedim. Versen her zaman bundan daha fazlasın. Çünkü sen verilen değerin, gösterilen kıymetin değerini her zaman biliyorsun. Ve senin o güzel yanına, ruhunun o güzel yanına öylesine dokunmak, seni eğlendirmek, başına omuz olmak, seni kollarıma almak. O kadar güzellik her şey. Hala da onlarla yaşıyorum. Hala da aklım onlar geliyor. Hep en güzel şeyleri düşünmeye çalışıyorum. Tekrardan ya bunca gündür bir şey yazamadığım için, bir şey söyleyemediğim için özür dilerim. Bazen kendimi yazmak istiyorum. Bir sürü şey yazmak istiyorum. Aklımdan bir sürü şey geçiyor. <sighs> Ama öyle bir düşünce var ki beni bitiriyor. Çok basit. Ben buradayım. Onlarca, yüzlerce, binlerce anıyla beraber buradayım. Nereye çevirsem başımı, aklımdan ne geçirsem. Hep sen varsın, hep sensin. Sen oradasın. Sanki hiçliğin içine düşmüşsün. Sanki bir kara deliğin içine düşmüşsün. aslında ya. Ama seni ondan, o hiçlikten, o korkunç o korkunç kara delikten <laughs> uzak tutan şeyi. Onca gücüne rağmen, onca gücüne rağmen. Yine ben oluyorum. Seni öyle güçlü tutan. Seni çok seviyorum Loçkam. Kendine çok iyi bak tamam mı? İyi ki doğdun. Dünyanın en güzel kadını. En şerefli kadını. Benim loçkam. Bye bye.